FINANZADO de associoi. Se homoi volas conveni exter la propra domo por comuna agado, ili besonas locon por tio. Tia loco estas cutime en chambro au salono, se temas exemple pri cultura agado. Ocupi tian eion dum unu au plurai horoi costas monon. Pagenda individuo en gasteio por trincajoi au collective el comuna casso. Por povi havi comunan casson, la convenantoi besonas juran structuron, nome la formon de asocio. Por asocioi validas apartai leggioi ili estas stricte separitai de entreprenoi, kiwi strebas pri profito. Culturae agadoi, ja povas conduci al enspesoi, cae compreneble tiui enspesoi almenau covru la costoin. Sin garda mastrumado, do povas conduci al eta profito. La e ancau permessas spari monon, por povi compensi eventualain estontain deficitoin, au por povi elspesi monon por pli altigi la nivelon de la comuna agado, exemple, por havi pli confortan clubeion. La cefa enspeso de asocio estas almenau commence la membro cotizoi. Oni povas teni la cotizon mal alta, se oni trovas malmulte costan eion por la convenoi. Exemple, se existas conveneioi finanzatai de la urba administratio, au se la asocio riceva subvention, char la agado de la asocio estas reconata kiel socie valora la situatio shangigas, se la agado de la asocio conducas al publicae eventoi, por ciui gastoi accetas enir biletoin. Tiam asocio povas ancau enspesi per sponsorado flanque de firmaoi, Tio postulas compreneble pli alta nivelon de mastrumado. Se cio bone funccias, la associo pli ricigias, cae tio povas causi problemon, char mono signifas potenzon. La gvidai organoi de associo devas decidi ciu cele usi la monon. Se oni ne trovas veran interconsenton, tiam ec crescas malcontento. Membroi demandasin Ciu iu ella estraro pli ricigasin per associa mono. Tio sia vice povas premsi la cun laboremon de membroi. Quelcae forlassas la asocion, aliae grumblas, cae infectas per tiu grumblado aliaen membroin. La asocio degeneras. La germana sociologo Rupert Michels prescribis en sia libro politicae partioi, tiun fenomenon antau centiaroe, kiel la feran legion de oligarchio. Lautiu regulo, la formigiado de oligarchio en democratie regatai organizajoe estas neevitebla, cae estas resulto de technicae kialoi. Michels formulis tiun regulon post esploroi ciuin li faris en socialismai organizajoi cae sindicatoi en Europo antau la unua mondmilito. La teorio de Michels declaras che ciui socialismai organizajoi sen depende de tio, ciom democratiae ili estas comence, eventuale evoluas al oligarchioi. Michels observis che char suffice granda cae complexa organizajo ne povas funccii pure kiel recta democratio, potenzo ene de organizajo ciam estas delegita al individuoi ene de tiu gruppo, ciu per electoi au alimaniere kiel li vortumis gin en politicae partioi, gi estas organizajo kiu dona super regon de la electita persono super la electantoi. Kiu diras organizajon, tiu diras oligarchion. Starigas la demando, ciu, caie ciu grado, tio validas ancao por esperanto asocioi, ciu landai, au internaziai. Ien demando, cion mi volas pritracti en son articolo post unu semaino.